Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Rabbil alamin ve salatu ve selam Resulullah Muhammed sallallahu alejhi wa sallam, amma ba'd Stigli smo znači do šestog poglavlja babu tefsiru tevhidu o šehadeti en la ilaha illallah. Kaže poglavlje o tumačenju tevhida i šehadeta la ilaha illallah. <clears throat> pa prouči nam ovaj pročitaj nam prvi ajet. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب Oni kojima se mole i traže način da se gospodar svome približe, koji od njih će biti najbliži. Samo toliko ajeta ima. Dobro, ima, dobro, ima nastavak, jer džune rahmetehu, inače govorio sam već nekoliko puta, znači, u različitim e, primjercima, izdanjima Kitabu Tevhida ima neki dodataka koji nema u drugim primjercima. Pa ovdje znači trebalo završiti aj do kraja. Ojerđuna rahmetehu, na azabe i nadaju se Allahovoj milosti i boje se njegove kazne i na azabe rabbike kane Mahadura. Zašto je e, kazna tvoga gospodara e, ono na, na, koji treba e, upozoriti. <clears throat> Uglavnom, e, ova poglavlje, šesto poglavlje e, po redu, ono govori o jednoj, o temi koja je već do sad bila, bila govora o njoj. A to je o tevhidu, a u stvari tevhid je e, tumačenje la ilaha Pa se onda poslije pa dobro, što je onda, što je izdvojeno u pogleda, što se ponavlja ova ista tema. Pa su komentatori govorili, ovaj, govorili o razlozima tome šta je šta je poenta, što se ponavlja ovo isto poglavlje. Jedno od tumačenja je da, i to je najbliže, da u stvari u ovom poglavlju ima neki detalja pojašnjeno, znači ima detalja koje, koja, koja se dodatno pojašnjena, koja nisu spomenuta u prethodnom poglavlju. A mi smo već do sad imali, znači, govora o tevhidu i tevhidu koji, koji znači la ilaha u stvari. Znači, pojenta je u tome Pojenta u tome znači da imamo ovdje neke dodatke koji nisu spomenuti u prijetodnom poglavlju koji govori o tevhidu. Prvi ajet, riječi uzvišenog, kaže ulaj ledine jed'un. Kaže oni koji jed'un, oni koji mole ili dove, misli se na mušike. Znači mušici, eh, koji dove onima koji dove, Znači ovdje je zanimljivo da, da, da ajet u prvom, prvom momentu kad se posluša baš i ne može se razumjeti. <clears throat> kaže e, ulaj ledine jedun, kaže oni, znači mušici kada dove onima koji dove, upućuju molitvu, znači onima koji doveju, kojima upućuju molitvu, jebte gune rabihim vasile, znači ti kojima oni dove, oni sami znači traži... Eh, od svoga gospodara vasile. Vasile to je znači, eh, vasile znači eh, način kako da se, i u makravu, kako da se približe lađešanu. Znači sami oni kojima čini širk, oni Allahu Želešanu se približavaju. Vojeržune rahmetehu. I kaže, traži, uh, moli, nadaju se njegovom rahmetu i boje se njegove kazne. U nastavku ajta. odnosno, E, tumačenje ovog, ovog ajeta je e, kao što je došlo kod Ibn Kathira i drugi, kaže enel uve la jemliku li da ihi kešfe e, durrin ili darerin wala tahvilehu mi mekan ili mekan. Kaže med'uve, onaj, onom kome dovi mušic, kome upućuju dovu, koga moli, kome upućuju molitvu, kaže on sam la jemlik, znači nema u vlasti nema mogućnosti, nema moći da onom komu upućuje molitvu da mu, da mu otkloni štetu, da mu napravi neku promjenu. Znači da mu napravi bilo kakvu promjenu, da napravi u njegovom životu. Pa makar, kaže, u kane u kaže, bijen eu meleka. Pa makar bio onaj kome oni upućuju, do koga su uzijeli uh, e, ravnog Allahu pa makar bio vjerovjesnik ili melek. E, Odnosno, znači, ovaj ajet govori o tome da, da mušici, znači, širk, da oni, eh, znači, oni, eh, oni traže pomoć, eh, upućuju i badete onima koji nisu mogućnosti, naravno, da njima, da koriste ni u čemu. Nego, ne, ne, samo to, nego ne, samo da nisu mogućnosti da njima šta koriste, a ovdje znači e, kaže u tefsiru ajta, kao što su u, u, komentaru knjige, ona Kurretu Lujunil Muvahidin, e, što je prevedena kod nas. Ona knjiga što je prevedena kod nas, komentar Kitabu Tevhida, e, da se ovdje u ajtu misli, kaže, kel mesih wa ummihi wa uzeir. Kaže, poput, znači ovdje se ne misli na sve, Ovdje se ne misli na kipove, naravno. Neke, nisu kipovi ti koji puću i badate lađešanu, Nego se misli ovdje na one, na žive, poput uh, Isa njegove majke, Marijeme, uh, koga su židovi uzeli za, za božanstvo, i mu badet, skupina židova. Znači, oni sami, iako su digli na stepen oni kome su upućuje molitva, oni sami, znači, up, uh, traže od Allaha Želešanuhu, traže načina kako da se približe Allaho Želešanuhu, El Vesile, i kaže nadaju se Allahovoj milosti e, i e, boje se njegove kazne. <clears throat> Odnosno, e, ovim bajatom se želi reći da je, da je vjera da je vjera oni koga su oni uzeli za božanstva, da je i njihova vjera u stvari tevhid. Da je njihova vjera tevhid za razliku od onih znači za razliku od onih koji njima upućuju molitvu. <clears throat> I sad, znači, ovdje pojašnjava su detalje ovaj ajet, šta znači vesile, šta se, šta se misli pod vesiletom, e, to misli se kurb, znači kurb, da, određena dobra djela koja se čini da bi se približili Allahu Đelešanuhu, znači od, od, e, od ibadeta. <clears throat> Nadam se se razumijeli ajet, znači ajet govori o tome, znači govori o tome, e, znači specifično misli se na, e, na, na, na one vrste e, božanstava koji, e, koji, su, koji su stvari e, Allahovi robovi. Pa su ih digli na stepen božanstva, poput Ise i njegove, njegove majke i Uzeira, ili slično danas što imamo. Znači imamo, možemo reći, neke evlije što su digne stepin neke šejhove unutar ovih određeni, određeni tarikata, sekti i tako dalje. Kada, kada Allahovog roba dignu na stepen božanstva, a taj Allahov rob je u stvari bio na tevhidu. Ajde govori o tome, znači, kad, kad nekog Allahov roba dignu na i božanstvo puću njemu molitvu, a taj Allahov rob je na te tevhidu. Pa pojašnjava to, znači oni su, znači upućuju i badet, molitvu onome koji i sami su na tevhidu, e, znači ispoljavaju tevhida prema Allahu Đelešanu. Sljedeći ajed. Pardon, samo ovdje da, da dopunim. Znači Ibn Kajim ovdje, Ibn Kajim u kontekstu ovog ajeta ovdje govori, e, da kaže da ovaj ajet kaže ima u njemu se spominje kaže spominju se kaže tri, e, tri mekamata tri neka stepena tri nivoa kaže a to je hub e, kaže ibtigao e, taqarrub ilayhi kaže wa tawassul bi amal salihah i kaže warraja wal khauf kaže spominje se prvi stepen u ajetu spominje se ljubav E, ljubav, a to je ibtigao takar, znači e, traženje približavanja Allahu Đelešanuhu, a onda drugi, drugi, druga stvar, drugo, e, drugo, drugi taj stepen, drugo mjesto, kaže, a to je tevesul, posredovanje, odnosno koja djela da radiš, koja će tebe posredovati tebe do Allaha Đelešanu, a to je misli se na dobra djela, vasul be amal saliha. I treća stvar kada je spomenuto u ajetu, kaže to ređa wal hauf, a to je nada i strah nada i strah. Znači ove sve tri stvari su spomenute u ovom kuranskom ajetu. A dalje je sljedeći kuranski ajet. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني Prevede. A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome, nemam ja ništa s onima koji vi obožavate, ja obožavam samo onoga koji me stvorio. također ima ovdje nastavak ajeta fe inehu se jehdin jer on je onaj koji će me uputiti وَجَعْلَهَا kelimetem je fi aqibihi i kaže učinio je kaže e, trajnom riječi koja će biti trajat poslije njega e, la'allahum yarji'un kako bi se oni e, vratili lađe šanu kelimetem baqije trajno misli se ovdje tauhid La ilaha illallah. Znači ovo, ovo ponašanje Ibrahima ali i selam i ophođenje u ovom e, u ovom e, e, kako je negirao on mišicima na njihovo ponašanje. Vođala kelimetem bakije, znači to nije spomenuto u I učinio je znači to što se Ibrahim ali selam kada se kad rekao svome ocu i svom narodu da je on čist, da nema ništa sa onim što oni obožavaju, a to je znači odricanje od, od širka, od mučrika. E, I izdvojio ovdje ka iladi fetarani, e, znači ne ima ništa od onog što vi obožavate mimo Allah Želšanu. Izdvojio ovdje Allah Želšanu, znači to je tumačenje la ilaha ilala. I onda Allah Želšanu pojašnja u nastavu kada vođaleha kelimetem bakije. I, znači, i, učinio je to kelima kelima znači, znači ovaj, u drugim kuranskim majicama. Kelima ovdje se misli na lajla hilala, riječ. Znači, znači riječ. Misli se na lajla batije koja traje, koja će uvijek trajati. Učinio je, znači, lajla hilala trajnom fi akibihi, znači onom, nakon njega što će doći. E, da ona, da ona traje, da će uvijek trajati. A to je lajla hilala. Tumačenje, znači ovog ovdje što je rekao, znači on odriče Ibrahim, ali se odriče se uh, svih božanstava koje, koje su obožavao njegov narod, njegov otac, i izdvojio tume Allaha, Allaha Đelešanu u tome, koji ga stvorio, da je to u stvari, da je to u stvari hilala. Nastavak ajta to pojašnjava, da je to u stvari hilala. Da je sačinjeno od ovog dvoga. Kaže, bera'etu min kulli ma ju'bedu min dunillah. Da, da, da, da, čovjek bude čist, da se odriče svega onog što se obožava mimo Allah, znači, mimo ma'budat, mevđudat, svega što, znači, što se obožava, što postoji, što su ljudi čini božanstvima. <clears throat> Naravno da se pominju sad vrstati božanstava, od nebeskih tijela, od kipova, od živih stvorenja i tako dalje. Kao što smo imali primjer, ovaj, eh, kak se zove, kod Nuha, ali da su eh, dobre ljude uzeli za božanstvo, odnosno napravili su kipove ili slike ili kipove njima, vada su vam, nesra, Eh, pa su, znači, onda su njih, eh, znači generacije koje su došle poslije toga, eh, smatrali božanstvima, upuđivali njima i badet i odatle je nastao širk od Nuha ali selam, nakon Adema naravno. <clears throat> pa ovdje Ibrahim, znači, navodi to da je čisto svega, znači svih vrsta, svih vrsta božanstvama što se obožava ima Allaha Đelešanu. A onda izdvaja tu samo Allaha Đelešanu. Znači, kao izuzetak od svih ovih božanstava. I znači sa ovim ajetom, sa ovim ajetom znači potvrđuje se potvrđuje se znači ono što je došlo u drugim, u drugim ajetima. Da je pojašnjenje la ilaha znači da se odričemo svih božanstava mimo Allaha Đelešanuhu i da potvrđujemo ibadet i upućivanje ibadeta i potvrđujemo božanstvo samo Allahu Đelešanuhu. Znači da je to u stvari značenje la ilaha I, na, i a to je pojašnjeno u ajetu ili kao što je došlo u drugom majetu zalike bi Laha Allaha al haq wa anna ma yad'una min batil to je zbog toga kaže što je Allah hak i istina a kaže a sve drugo e, čemu se moli mimo Allaha Đelešanuhu, ono je batil, ono je ništavno, ono je neispravno. I u tom kontekstu znači, imamo mnogo ajeta. <clears throat> Sljedeći ajet. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله Oni pored Allaha, bogovima smatraju svećenike monahima. Svećenike i monahe. Jel? Kako prijevod kod besima, dobro. Ova, ova dva prijetona ajeta, dva prva ajeta što smo spomenuli. Znači, se vratimo na, na, na naslov teme. Naslov teme govori o, o znači, tefsiru tevhida, znači pojašnjenju tevhida kroz kuranske ajete. I, uh, i šehadet en la ilaha A to je tevhid, znači. I šehadet, uh, jednog dijela šehadeta, a, a to, je uh, la vidjeli smo dva prijetuna ajeta, znači da način pojašnjavanja tevhida je znači iz, samo iz različitog ugla na različit način. Prvo je, eh, se spominje, znači, u kontekstu toga da, on, da mušici onima kojima od neki od svojih božanstva koje se, eh, koje se digna stepi božanstva, da i oni sami stvar čini tebi da oni ispoljavaju ga, što je vidjel eh, i, znači, ovdje se, znači, su tefsidas na koga sam mislio, na Isu, Alisa, na njegovu majku i na Uzeira, i slična božanstva koja se dignu na ste, a koji su stvari Allahovi robovi, ispoljavali su tevhid. A onda u drugom ajetu ovdje imamo postupak Ibrahima a.s. Znači sve u kontekstu toga pojašnjavanja, pojavite ovdje, pojašnjavanja la ilaha A ovakvih ajeta imam puno u Koranu. Znači ovdje uh, šef Mamed bi izdvojio ovdje te neke ajete koje pojašnjavaju, koje pojašnjavaju iz različitog ugla pojašnjavanje značenja la ilaha naravno, e, e, mi, smo već do protumačili značenje la ilaha značenje tevhida, E, a ovo samo znači upotpunjava i, iz različitog ugla pristupa tome. <clears throat> ovo treće što spomenuo u trećem ajetu, kaže uzeli su e, ahbarehum, ahbar ispravno da se misli na ulemu, uzeli su svoju ulemu, voruhbanehum, e, svoje pobožnjake, svećenike. Uzeli su znači svoju lemu i svoje pobožnjake uzeli su za božanstvo, erbab, za božanstva mimo Allaha Đelešanu. Vi znate da u ovom kontekstu, da u kontekstu ovog ajeta <clears throat> došlo u sahihu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam proučio ovaj ajet, pa je Adi ibn Hatim i, da je rekao, ja Rasulallah, lesna na'buduhum, kaže, ovo Allahu poslaniće, mi ne obožavamo e, ni u ulemu našu, ni svećenike. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, elejse juhilune lekum ma harram ma Allah wa kaže, zar oni kaže, ne ohalaljuju vama ono što je Allah zabranio, pa vi to halalite, wa harrimune ma ahallallah i zabranjuju ono što Allah šanu dozvolio, fetuharrimunahu, pa vi to zabranjujete. Kale, pa je rekao uh, Adi ibn Hatim, kaže, da, svakako, pa je poslanik sam rekao, kaže, fetilke tuhum, kaže, to je njihovo to je njihovo obožavanje. E, ovo je jedna vrsta, znači, velikog, velikog širka u taatu, u pokornosti. Znači, vrsta velikog širka u pokornosti. E, do sad smo imali veliki širk u čemu? U ibadetu. A ovo je u pokornosti. Ima li još koja vrsta velikog širka? Hm? ima i svojstvima. To ja, u sve tri vrste tevhida imamo. Znači, to, to je osnova, znači, u sve tri vrste tevhida. Znači, e, prvo u rububijetu da se digne, da se stavi, da se digne neko, neko stvorenje na stepen lađe šanuhu, e, na, na stepen rububijeta, to je jedna vrsta širka. Druga, upućivanja badeta da se digne neko stvorenje, na, e, da mu se upućuje ibadet kao što se upućuje Allahu šanu I treći, da se daju svojstva nekom stvorenju, svojstva koja može imati samo Allah Lešanuhu, to sve tri vrste širka različite. Ali ovdje u pokornosti, ovdje je širku pokornosti, znači pojašnjenje širka pokornosti. I, ova vrsta širka, naravno ona je potvrđena u ovom hadisu i u ovom ajetu, e, ona je ona je klizav teren za one koji preteruju tekfiru. Vjerojatno ste imali priliku da čujete, znači kod njih e, ako dođu, e, kod njih ako se desi da, da neki šejh, neki alim, neku, evo klasičan primjer da ne da, da bude plastičnije jasno, neki šejh ali glasanje. A oni su ubijeđeni da je glasanje širki kufr. I oni kažu, kaže, vi ste postali mušici, što kaže, jer slijedite, kaže, vaš ulemu po kuranskom ajetu i hadisu, kaže vi, eh, eh, vi slijedite u, halemu, u lemu, smatrate da je, da je halal ono što su onda halale, a to je čisti širk. I time tekvire i u lemu i oni koji slijedi u lemu. Povodeći se za ovim. Kaže, imam argument, ja sam ko dan. I zaista oklizate terin Neko ćeš, pa dobro, šta je rješenje, kako se toga spasimo? Pa rješenje da uzmaš vjeru od uleme, a ne od džahila. Znači, ne možeš uzmati ko je, ko je pojasnio, ko bolje razumije Ko bolje razumije ove ajete i hadise nego ulema. Je tako? A ne, a ne da uzimaju ova pitanje spuštanje u stvarnosti puštaju stvarnost od nekih ljudi neznani koji u stvari nisu učili znanje, nisu ga učili kod ulemi, e, niti se vraćaju, e, znači nisu poznati po znanju, nisu učili kod ulemi, nisu tražili znanje, nego su samo ova, izdvojili se, odjedan put počeli o tome da pišu i da, vi znate, e, poznate, to, znači, zanimljivo da, je, da ta ideja Fikre još dan danas traji, da ja, da ja još uvijek ima maha i naže svoje žrtve ljude sljedbenike. Znate poznati termina. Asl-Din, Tagut, e, ovaj, e, e, Tahkim, Milete Ibrahim, tako te, te ibare, znači to, vam treba biti kod detektor, znači kad neki tekst čitate nešto i sam naj, te izraz baratat, znači evo ga, evo ga, to je to, znači ograjso, ograjso, naletio. Ovaj, <clears throat> tačno je ovo, međutim, kad, sad pojente ovdje, kad, kad neko dolazi na ovaj stepin, kad dolazi na ovaj e, pa Može se to spuštati ovako pojedinačno na, na, na određenu lemu, e, šejhove i tako dalje. Hajde recimo da ne mora, ne mora ići na stepen evo selefijske uleme, da njih sačuvamo. Evo recimo da, da ovo zaista govorim, vrlo, vrlo osjetljiva stvar, jer oni upadaju u ovo. Uzmite šejh Kardavi. On je o neke stvari halali koje druga lema označa da je, da je pogriješio u tome i da nije to trebao halal, tako dalje i, po, po njihovoj logici šekar davi je nešto o ohalali što je haram, onaj koji slijedi njega u tome, uzeli su svoga svećenika, svoga alima, uzeli su za, za božanstvo i slijedi ga ono što on njemu halalio. Jel se to može tako uspuštati? Nego kad? Kad se to spušta? Kad može onda? Kakav je smisla ima ova propisa ako se ne može spuštati? Kako, ga, kako ga razumjeti? Da li ga razumjeti e, u globalu ili pojedinačnim selama? Pojedinačnim meselama? Ne. E, onda, znači, onda ako budemo pojedinačnim, onda ćemo... Što što je osnovno da je zabranjeno i što nema razilaženja po tom e, pitanju. Što je poznato. Znači, što od temelja vjeri. Kad smo ja rekao, e. kamata je sva kamata je halal. U onim dijelima še što čovjeka izvode iz islama, što ga čini nevjernikom, ne znam. I isto što čovjek, kad čovjek halal i ne znam. Ono, ono što je poznato, blud, ne znam, To je zabranjeno. I nema razilaženja. Dobro, ajde, razmišljajte. Ajmo sljedeći ajet. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله Ima ljudi koji umjesto Allaha kumire uzimaju, vole ih kao što se Allah voli. Onda komira prevodi, misliš, sve uzma komira misliš za božanstva. Uzma ime lađešanu druga božanstva koje voli, kao što se voli lađešanu Šanu. <clears throat> Tefsir ovog ajta, da onaj kogod uzme e, neko božanstvo, odnosno nekog suparnika ili sudionika, nekog digne na stepen Allaha Đelešanuhu, upućuje mu molitvu, naravno mimo Allaha Đelešanuhu, Znači, nada se njegovoj milosti, dovi od njeg, traži e, ispunjenje svojih potreba, e, otklanjanje sibeta i belaja, kao što radi e, obožavaoci Kaburova. Znači, obožavaoci kaborova, znači on je plastičan primjer toga, klasičan i plastičan. <clears throat> Oni, znači, dižu na stepen ta svoja božanstva znači veličaju i poštuju ih, ispoljavaju ljubav, poštovanje, strah prema njima, u ovom slučaju ljubav ovdje. Kao što se treba ispoljavati ljubav prema Allahu Đelešanu. Znači, e, zavoli ih, ali pojenta je ovdje. Znači, e, mi govorimo o širku. Znači, te iste osobe istovremeno vole Allaha Želešanu i obavljaju određene ibadete prema Allaha Ili oni osnovni, najbitniji ibadet. A istovremeno ovakvu ljubav ispoljavaj prema svojim, znači ovaj ajet, kako kažu komentatori, ovaj ajet se direktno, direktno odnosi baš na ovu vrstu, da je neko uvjeri, e, da priznaje Allaha Đelešanuhu, zna za Allaha čisti širk, a istovremeno digo, digo neko od stvorenja na stepen Allaha Đelešanuhu, pućuje njemu neki, neki ibadet. Poput ovih koji znači, to radi e, na kaburama, oko kaburama, odnosno oni koji su ukupani u kaburama. E, pa znači ispoljavaju ljubav prema njima. Pa traži da im rješava, znači ljubav dolazi od toga što se nada i očekuju da će ćemo otkloniti neke musibete, donijeti neku korist. I dignu e, e, to božanstvo, koga oni smatraju normalno da je Evlija dobri čovjek. I na, na ulazimo sad tumačenje odakle ima to. Da je da taj koji je ukopan bio šehid, Evlija ili, ili vjerovjesnik, nije bitno, da je on posrednik E, do Allaha Đelešanuhu, da je njega e, znači njihovo tumačenje, da Allahšanu njega, njega ovlastio da nama rješava probleme, da mi ne možemo direktno do Allaha Đelešanuhu da dođemo i tako dalje. E, pa, pa onda zavole tu, tu osobu koju, prema kojoj čine, prema, znači, sa kojom čine širk, istovremeno znači znaju za Allaha Đelešanuhu, klanjaju, postoje, obavljaju i badete, a onda a onda istovremeno znači, zavoli tako neko kome upućuju bade, sa čime čini širk, dignu na stepen na lađe šanu i voli ga kao što se voli lađa da I ovdje znači pojašnjeno to, znači da ima ljudi koji, e, kaže, je tehiduna min kaže, koji uzimaju, e, mimo Allah en endad, njemu neko, stavljaju neko ravno njemu na njegov stepen i kaže, johibunehum bila i voli kao što se voli Allah a u nastavku ajeta, a oni koji, e, koji vjeruju, znači oni još više, znači sad shodno tumačenju, šta znači? dina amenu ešeddu hubelila, oni koji vjeruju, znači istinski pravi muvehidi, oni više vole, ešeddu hubelila, više vole Allahšanu, jedno tumačenje, više vole Allaha Želešanu. Ima i drugo tumačenje. Eh, ovaj nastavak ovdje nije spomenuo Šeh Muhammed Abdul eh, On je htio ovdje da spomene ovaj dio koji je vezan u kontekstu teme eh, kontekstu teme tumačenja tevhida i tumačenje la ilaha Znači tumačenje tevhida, tumačenje la ilala i ono što ga narušava. U ovom slučaju ovdje, znači ovaj četvrti ajet da ga narušava ljubav E, ljubav prema, da je, da znači ovdje ukazuje da je ljubav prema Allahu u sastavni dio tevhida. Naravno, poslije će nam doći drugi argumenti. E, sa ovim ovdje su, pazite, e, otvoreni, to će, to će šef Mohamed na kraju, sad ove dvije, tri rečenice nakon hadisa spomenuti, da sa ovim poglavanjem, u stvari, u stvari otvorio ostala poglavlja govora. O tome, znači, dijelove tevhida i šta narušava tevhid. Vrste širka pa ćemo mi te vrste širka spomenuti i velikog i malo širka u detalje. Tek poslije znači, dolazi te vrste širka koje će nastupiti poslije toga. E, nakon ovoga, šta ima još sljedeći? Da, dobro, pročitam taj. Sahih se prenosi da je sallallahu alaihi sallam rekao Ko kaže la ilaha illallah i da sve što se obožava mimo Allaha, njegov, njegov imetak i krv su zabranjeni, a njegov polaganje računa je kod Allaha uzvišnog Samo ovdje da dopunim još ovdje ovaj, po pitanju ovog, ovog zadnjeg ajeta. E, možda će nekom se očiniti ovdje da su ovi ajeti nekako nepovezani. I pročita i provođeš, i opet jel, ne skontaš. Međutim, ovaj, pazite, na, na ovom mjestu, znači ovdje se mogu spomenuti još 50-100 ajeta znači u istom kontekstu toga gdje se pojašnjavaju, gdje se pojašnjavaju određeni vidovi, ispoljavanje, samo na, na, drugačiji način, u kontekstu, sa drugačijim okolnostima povodom, gdje se pojašnjava značenje pojma tevhida. Jer vi znate znači, e, da je trećina Korana u stvari pojašnjavanje tevhida, akide. druga trećina su priče o prijašnjih naroda i vjerovjesnika poslanika, a treća trećina su ajeti o ahkamima, propisima. I e, zato ovi ajeti o tevhidu, akide, znači oni se, oni se ponavljaju i nadopunjavaju. Pojašnjavaju detalje i samo shodno od, od mjesta, od okolnosti, sredine, od naroda, od, e, od e, iz različitog ugla, čak istog vjerovjesnika, poslanika koji spominje, pogotovo Ibrahim Alisa, Musu Alisa, kad se pojašnjava tevhid i širk kod njih, samo iz različitih uglova se pojašnjavaju sva ista ta pitanja. <clears throat> A ovaj zadnji ajet, e, kao što sam već spomenuo, znači, e, u njemu se naglašava znači da imamo ljudi, osoba koji kažu la ila ilala, e, yusaluna yusumun, e, klanjaju i posti, wa kad ešreku billahi fil mehabbe. A učinili su širk Allah Žešanu u ljubavi. Kako kaže bi mehabbeti gajrihi wa ibadeti gajrihi? U tome što ispoljavaju ljubav prema nekom drugom, ispoljavaju na osnovu te ljubav, uz tu ljubav i ibadet nekom drugom. Znači, ovaj ajet nam potvrđuje jednu vrlo bitnu stvar, a to je, znači, e, da nas ne treba buniti. Spuštana pojedinca to je jedna stvar, ne govorimo o tome, znači, uopćeno, da može osoba, može osoba ispoljavati islam i tvrditi islam i ispoljavati u nekim vrstama ibadeta, osnovnim, ruknovima, a da istovremeno čini širk. Tako da nas to ne zbunjuje. A to je inače kod, kod ovih, e, kod ovih koji upadaju u vrstu širka, to je velika šubha. Kaže, kako neko može biti mušika, kaže, vjeruje u islam, prihvata islam, klanja i posti. Kaže, lajla hilala, klanja, posti, obolja i badet, otišao na hađ i ti kaže da, da, da, da čini širki da postao mušik. Mislim, pogotovo jer, zamislite oni koji idu na hađ i odu tamo oko Kaburova i nevjerojatne stvari oko Kaburova. Usput kad krenu od Istanbula tamo do, do, do Mekije obilaze evli ovog, onog oko kabura rade, znači od, i ibadeta radi. Normalno, e, ovaj, sve, zadnje vrijeme to, to smanjilo, sve je manje i tako dalje, ali postoji to dan danas. I to je opisano. I onda on ima veliku šubu. Znači, i, ti kad nekom drugom objašnjavaš ovaj, da je da to što rade širka, kako će biti to šir, zar on sad može biti mušik, znači ispade da je on, maltene ovaj, na, na veliku opasnost, znači da ako umre na tome da će biti vješan u džehennemu, a čovjek posti i klanja. Kako se to spoji to dvoje? Znači ovaj, ovaj ajet nam to pojašnjava. Znači da može biti osoba koja posti i klanja, a da uzme sebi za božanstvo nekom ilačanu, da digne stepen i ljubavi i drugih badita na nivo šanu. Dobro. I sad ovaj zadnji hadis, e, hadis na kraju ovog poglavlja kaže se u hadisu, e, kaže, došlo je u sahihu, <clears throat> misli se u sahihu muslima, od Ebu Malika, el ešđe e, ovdje on nije spomenuo raviju, od njeg se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, men kale la ilaha ko kaže la ilaha kefere bima yu'badu min dunillah I učini kufr u ono što se obožava mimo Allaha Đelešanu. Harume maluhu wa zabranje Zabranje njegov imetak i zabranje njegova krv, život. wa Allahi azza wa jalla A račun će polagati kod Allaha Đelešanuhu. <clears throat> znači u ovom hadisu e, zaštita e, zaštita i metka i života su ustavljena sa dvije stvari. Da, znači kaže Laila Hilela, normalno uz one šartove Laila, znači sa ilmom i jakinom. Sa ilmom, znači da zna što znači Laila da je ubijeđen u to Laila Hilela. Kad kažem da zna šta znači znači da, ne pojašnjava, sjeća se, znači kaže laila negiranje svih božanstava bilo kojeg da, da, da su na, na stepenu božanstva, osim Allah Želšanu. Znači, nijedno božanstvo, ma kakvo bilo, mimo Allah Želšanu, ne zaslužuje da se izdvoji sa ibadetom, osim Allah Želšanu. On je jedino istinsko božanstvo. To znači la laj Znači, osoba to mora razumjeti i mora biti ubijeđena u to. Znači, nije pojenta samo izgovaranju riječima. A onda drugi šart. Kaže, kufr bima i ubedu min Da učini kufr u obožavanje onog što se obožava mimo Allaha šanu. Naravno, ovu stvar ima potvrđenu u kuranskom ajetu, u suri Bekara. je jekvor bita gut ve yu'min billah, kaže, ko učini kufru taguta, a tu tagut je sve ono što se obožava mimo Allaha šanu. Jedna od definicija. Kaže, ve yu'min bila i vjeruje Allah šanu a to je la ilaha Fakad bila bil ili uska i kaže on se uhvatio čvrstog užeta, a u stvari to je la hilala Lenfi e, same leha i ne odvaja se od Eh, kako ovo razumjeti, kako ovo spustiti? Vi znate da imate, evo je ona tema, malo prije sam spomenuo, ovo je tema, ona Asludin. Kaže, ti nemaš Asludina. Koji je Asludina? Pa kao, džaba to što ti klanjaš, postiš ovako, onako, šta ti fali? Znači ti imaš la ilala, izgovorio si ga. Kako greška, to u 10 i 10, da, završimo čas. Čas je u 10, 10 završava. Tako da znate. Kaže, ovaj, ti imaš ovo prvo, la hilala Kaže, fali ti kufr u obožavanje, e, kufr u, u ono što se obožava mimo laže dešana. Kako se ovo ostvaruje u praksi stvarnosti? Je sjećate vi kad smo mi pričali uh, tri načela kad smo imali komentar? Pa smo e, spominjali e, islamske šarte i imanske šarte. Pa smo prilikom toga e, spominjali koji je minimum od islamskih šartova, koji je minimum imanskih šartova, da bi čovjek bio musliman. se toga kad smo pričali? To je jako, jako bitna tema, jako osjetljiva. Koji je taj minimum? Koji čovjek treba da, da vjeruje, prvi od, od imanskih šartova je La ilaha ila Muhammed Rasulullah, tako? Koji je taj minimum tu da bi čovjek bio musliman? E, zašto? Zato što ovo je to polje gdje odakle ovi tekfirovci udaraju i pucaju. Odavde oni pucaju. Kaže, vi, vi nekako prevalite ovo prvo, la ilaha ilala. Ali drugo nikako. Šta je drugo? Ne učinite, kaže, kufr u taguta, ono što se obožava ima laže šanu. Gdje on tu pravi grešku? Može da neko pojasniti? Aj bolje. A? Evo on će pokušati. U samim riječima, la ilaha u stvari negira. La da to znači nema božanstva. Allah. znači automatski samim tim smo zanegirali i svaku, svaki vid božanstva izuzev Allaha, da smo Allaha nakon nakon negacije potvrdili smo, potvrdili smo znači da samo Allah božanstvo koje služi. Batine, da, čekaj. Znači, po tebi ispade da je ovaj drugi šart viškano, potvrđivanje. Ne, ne, ne, la i Znači, nema, nema božanstva. U redu, u redu to. Ali ovdje, se kaže, prvi je, znači, na osnovu teksta hadisa i kuranskog ajeta, imaš dvije stvari trebaš ispuniti. Znači, imamo dva asladina. Prvo, znači, znači ovaj šehadet lajla Hilela, a drugi je, znači, Kufruta taguta ti kaš u ovom prvom šadla la ilaha mi smo činili kufr taguta. Znači ispadne ovo da je potvrđivanje ono idemo. ili viška. Samo će u tom ajet nije došlo la ilaha što je me ime bila. A u la ilaha illallah on je spojio oboje tu. Ono što nije spojio, je spojio. A nije zato što, zato što e, da kaže la ilaha illallah, onda zanijeće postupci na svojim u djelima svojim da zaniječi Već bu tamo. u djelima onda ne, ne pripisuje nikoga Allah. Jer ovdje kaže ko kaže la laj laj i zaniječi, pa možda kao ono, ovo kažeš, a ovo je u djelima da zaniječiš. Pa znači, ovo u riječima, ovo u djelu, jel? To hoćeš reći? Ja, da, da je mijehanje božanta ima la u djelima. Ko kaže la ilaha, to u riječima. Ja. O kefer bima jube domin dun la kefer učini kufr, ono što se pojavilo mimo Lašanu, dijelima, jel? Ja, da, znači da u dijelima ne pripisuje onda nikome Allah. Ono, Kako smo primili poglavima da ako vjeruje Allah, automatski negira. Automatski negira. Ja, ali ti dolazi na isto što je on rekao. Znači, ispadne, ispadne da je dovoljno da la hilala. Ispuniš la hilala i što će ti onda ovo, ovo kufru taguta? Ima li odgovor? Ako nema odgovora, gotovo pred nas ljudi. Požurte. Amere, nešto si htio dodat? Smo govorili na, na, početku poglavlja o Kad smo sam na se kao tumačenje pojedinaca, da svako mora zalegirati i tu sam da svako mora, da je, da je nužno zanegirati da bi čovjek postao A tu da nije onaj... Pa mora, on zanegirati, samo kako? Vid Vi pa pa to je pojenta. A kaže, ne se posebno negiranje samo... Pojedinačno. Negira se samim tim negira Dvije Znači, čovjek samim tim Znači, nije potrebno da čovjek ako negira ta ta je to ovdje ti je došlo, a eto učini kufru taguta i povjeruje Allaha. On se prihvatio čvrstog užeta, to je la ilaha A u, hadisu isto rečeno, ko kaže la ilaha u kefere bima jubed min dunillah. Jedno i drugo spominje. Čeka da vidimo, ću nam pojasniti. Ovaj, pa, znate šta je ovdje pojenta? Hajde se vratimo na, na, na život ashaba i poslanika. Zamislite onog ashaba, kaže, došao, Kaže, onaj, Allaho poslaniću, kaže, hoće se borit pa primiti islam ili se, ili primiti islam pa se boriti. Pa kaže on, primi islam pa se bori. Primio islam i otišao i preselio i nije klanju ni dva rekata. Koji je to on islam primio? Je on u tog tog prima islama, kad nakon što je rekao la ilaha i šehadet e, za poslanika sam salem, je on je li učinio kofru tako, Ako nije učinio, znači nije potpuno imao, Je tako? Pa onda uzmite drugi primjere. Uzmite primjer kroz istoriju islama. Ako bi ovo spuštali ovako, znači ispade, ona, uopće nije bio musliman, to je vrlo malo bilo muslimana. Jel tako? Zamislite samo muslimana, zamislite, od naše di ide, ne možete ići daleko. Čovjek od malena, rođen kao musliman. Jel tako? Da li čovjek koji se rodi kao musliman mora sve ove stvari raditi? Tu on, on još dodatnu grešku pravi. Osoba se rodi iz porodice muslimana, odraste kao musliman. I oni onda traže, kaže, mora la ilaha i kufru taguta. Čuj, rođe kao musliman, šta imam ja kufru taguta? Ako sam rođe kao musliman, nema potrebu stvar negirati, znači ja živim kao musliman. Ovo se odnosi na on koji primi islam. E dobro, kako? Kako se odnosi na njeg? Zato što je primjerom, pa Ja. Ali kako? Pojedinačno. Jel mora reći prilikom izgovaranja šehadeta? Jel mora reći ja činim kufr ono što se, što se boža ima laže šanu? U, taguta. Pa ima kada kršćan prima islam, da doda, i onaj dodatak u šehadu, da, da, da kažu da je, da je Isa sin Merimi, da, da je Allah poslanik, da nije, da nije. Ne mora, ne mora to izgovoriti. Nije to njemu uslovno. Znači, kad primi šehadet, dovoljno da izgovori dva šehadeta. Čak u do momentu dovoljno je la ilaha izgovori. Odmah, odmah je zaštitio se i poslije toga treba potvrditi. E, znači, u prvom momentu čim izgovori Laila hilala, on je zaštitio sebi život. Dobro. Ovaj, da vidimo ćemo vam pomoći ova dva hadisa. Mi smo radili hadise iz Erbenine, vi vidje. Hadis imamo dva sahiha i u muslimu. Pričat ćemo tada hadisa da vidimo će se oni dovesti do rješenja. A to je, kaže poslanik sam u mirtu en katle nasa hata ješhadu en la ilaha ilaha Muhammed Rasulullah. Kaže, naređeno se borim protiv ljudi, sve dok me svjedoče la ilaha i e, da je Muhammed Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem salata salavu yutu zekat i kaže da obavljaju namaz i daju zekat. Fa ida fa'alu zalika asamu minni kada učini to sačuvali su od, od, od mene. E, sačuvali su svoj od mene svoj, e, svoj, svoje živote i svoje imetke ila bi haqqiha osim sa pravom islama, o hisabu, a njihov račun, a svoj će račun polagati kod, kod, rač, kod U rivajetu kod muslima došlo. Ovo bila od Ulav numera, ali u kod u, u muslima od Ebu Hureyre je došlo, Znači, bez ono obavljanja namaza i zekata. Došlo je u, u Mirtenu na nas hata ješu, naređeno da se borim protiv ljudi i sve dok posvjedoči la ila hilala, vo bi i vjeruju u mene, znači posvjedoči da je poslanik sa samim vjerovjesnik, Eh, bi tu Bihi to se odnosi da je posvjedočio vjerovjesnik kaže fa ida fa'alu zalika asamu mini dimahum kad učini to sačuvao su eh, od mene svoje živote svoje mjetke. Eh, ila bi haqqiha wa hisabu Halala. u ovim ova dva hadisa mi smo ako se sjećate dobro mi smo govorili ovdje znači da je da, je, znači, da, da li ima ovdje kontradiktornost između ova dva hadisa? Pa smo spominjali onu takozvanu meselu uh, qitalu Fie momtenija Borba protiv skupine koja, koja, se, e, koja ne prihvati da, da neke ruknove islama radi. Je li tako? se toga? Pa smo spominjali te šartove, kad, je, kad se bori protiv... Kao što je bio primjer, oni koji su odbili daju zekat. Znači, pa kad je, kad je Bekr kad je rekao da će se boriti protiv njih, dok ne budu davali ona, onaj povodac koji su davali poslaniku, sallam, pa je Omer, kako će se boriti, Allahu Poslani sam rekao tako. Rekao, Omer mu, je, Omer mu je spomenuo šta? Koji hadis je spomenuo Omer mu? A? Prvi ili drugi? Gdje se ne spominje. Ja. A imamo i drugi gdje se spominje. Pa spoj između toga je ovdje, znači da je u osnovi dovoljno da izgovori dva šehadeta. I da je time sebi sačuvao i život i metak. A poslije toga, da bi, e, da bi potpao po skupinu onu pod koju je propisano se boriti, znači mora se ispod koji uslov. Znači da, da ta skupa, skupina se okupi i da se složi na tome da odbace neki od ruknova islama, poput zekata, posta, hađa i tome slično. I kažu mi nećemo obavljati to što se dosta obavlja, mi ovaj dio nećemo, sve ostalo. I klanja, recimo klanjamo i posebno nećemo na hađ. Hađ za nas ne važi, mi ćemo se napraviti kabu ovdje. Znači, e, po ono čemu su učenjaci razumiju iz ovih hadisa, znači, to je potpada po skupinu koja se odmetla i e, vađa se bori protiv njih. Takav slučaj imamo kod Tatara kad su primili islam. Pa Ibn Temije njih smatra da su tajfe mumtenije. Znači, da su, e, oni su neki, neke vanjske propise islama prihvatili, a neke su odbacili. Šta su oni odbacili? Pa je, pa je Ibn Temije smatrao da se treba boriti protiv njih. Šta su oni odbacili? Što je Ibn Temije smatrao da se treba boriti protiv njih i proglasio da treba voditi džihad protiv njih. I dokazivao je time što je Abu Bekr i ashabi se borili protiv onih koji su, e, koji su odbili da daju zekat. Šta je to bio razlog? <clears throat> Jesu možete sjetiti? Znači imate znači, tu, e, tu skupinu, znači ona može obavljati namaze propisane, e, ob, e, hač ramaza, obavljati hađ. A zamislite, Ebu se bori protiv ove skupine, znači sve su obavljali. Znači, i o, e, oharamljivali one osnovne stvari koje je zabranje, oharamljivali koje su, su dozvoljene. Obavljali su, znači, namaz, e, hađ i post. Samo su zekat odbili. I Ebu Bekr je pokrenuo džihad protiv njih a Ibn Temi je proglasio da se treba boriti protiv ovih, eh, eh, protiv eh, Tatara, zbog čega? Jel' li bio pravo? Zbog čega? E, znači, ovdje je napravio temi razliku između takozvani bogat, oni koji naprave pobunu protiv muslimanske države, i između oni koji su izašli iz islama. I tetirao je Tatare da nisu još, da nisu u islamu uopšte. Šta su oni, koji su oni prekšaj radili? Koji su oni prekšaj radili da je, da je, da je, da da je e, džihad šerijski opravda muslimanske države protiv Tatara? To ova tema što je skoro bilo pisano, jel? da tekfir počinje obitemije ovako onako. Nije to uopće, nije to obitemije izmislio, nego, nego to, je, to poznata mesela. To je poznata mesela o kojoj su učenjaci pojasnili. Znači, kad dolazi stepen, na stepen neka grupa, neka skupina, na stepen da se, znači, prvo, ovaj statar ispuni, znači, da su oni grupa koja je bila okupljena, koja, ima, koja je imala, je oružje, moć i snagu. A koji su prekšaj napravili? Koji su prekšaj napravljeni? A? Šta su negirali? Pripratili su islam. Klanjali, postili. Znači, postio, možda su zakat. Šta? Da nisu razrešali. Nije nešto prije ispomenuo, oko velikih grijeha da nisu halalu. Hajde, hajde to nam istražite, pa ćemo naći. Svanak Allahume ve bihamdik, ašhadu en la kvirkove tubo i lik. Braćo, ovo su jako osjetljive mesele. Andalusam, Andalusam, Andalusam.